ухопив його за шлейку і ліг. Потім почав підтягатись по головній шлеї, а мене разом з нартами та псами кудись несло й несло. Тоді ми несподівано спинилися. Нас наздогнали матрос і Райман Олександр. Утрьох учепилися в нарти і почали гальмувати п'ятами, а рудий пірі вирівняв шлею і майже сів, гальмуючи задніми ногами. Далі підбіг лорд половив наші лижі і тримав їх в оберемку, та вони розпадалися в різні боки і заважали йти. Матрос крикнув до африканця Давайте мені. Але той продовжував змагатися з ураганним вітром. Доба залишалося метрів сто, коли налетів неймовірної сили шквал і буквально розплющив нас об причілок бази. Мене мимоволі дивувала якась людська філософічність наших псів. Жоден з них не заскаучав від того удару. Вони повростали в сніг і заходилися пробиратись до дверей, хоча шквал змішав би усе в суцільну купу, нарти їх і нас. Я відчепив головну шлею, і ми разом із собаками втиснулись у коридор. Двері приміщення розчинилися на нас глянуло вісім пар нажаханих очей. Я прийшов до тями і розглянувся. Де ж лорд? Лорда немає. Не рахуючи переколошканих собак, нас у коридорі було троє я, матрос і Райман. Я накинувся на Раймана з кулаками. Де ти його загубив? Матрос ускочив до приміщення і взяв лимну. Ми пов'язались і вискочили в ураган. Мені перехопило подих, і минуло кілька нестерпних секунд, поки перед очима трохи проясніло. На подвір'ї за причілком нікого не було. Ми почали повзти до складів, хапаючись за найменші виступи в кризі та замороженому снігу. І тут Райман помітив загнутий край лижі, що виглядав із траншеї для собак. Ми поскочувалися до траншеї, матрос підняв брезент. Лорд Омбо сидів у кутку темної печерки і світив собі зубами. Коли налетів шквал, його скинуло в траншею. Все було гаразд. Навіть лижі лежали на дні траншеї, не дорахувалися ми тільки наших саморобних нарт, якими так пишався Патрік Лоу. 30 вересня. Мене наче вдарили по голові. Коли знайшли лорда Амбо, через якого наш норвежець позбувся свого часу ноги, я спитав у матроуза Сер, ви зустріли місіс Уілсон? Він кивнув. А що тепер буде з нею? Я виправився, що буде з ними всіма то було чисто риторичне запитання, бо за вікнами коїлося щось страшне. Такого урагану не було впродовж усієї полярної ночі. Але мене непокоїла доля кет. Її легковажний вчинок вивів мене з рівноваги. Коли вона 29-го вирішила йти, я спробував розраджувати, хоча б до грубого тиску і не вдавався. А тепер клинув себе останніми словами. Ураган то трохи притихав, то починав гриміти з новою силою. Це тривало весь вечір і всю ніч, і я до ранку не стулив ока. Я думав про кет. Собаки так і ночували в коридорі. Чуже місце не припало їм до смаку. Вони вовтузились і перегарикувалися між собою, притихаючи тільки тоді, коли хтось із нас виходив до туалета. Проблимавши ніч, не дочекавшись, поки попрокидаються всі, я пішов і сказав матроузові. Це ви зумисне зробили так. Він спросоння закліпав. Як? Ви хочете її загибелі? Якщо не дісталась вам, то хай не дістанеться іншому. Матроуз аж пополотнів. Що ви говорите, професоре Марш? Отямтесь нарешті сам відчував, що не мусив би такого казати. Але ураган не втихав з вчорашнього дня. Я цілу ніч перекидався в ліжку і не міг заснути. Нерви були напнуті, як